Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, vambora, moçada! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá só assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, ai, ai, ai, ai, ai Assim você mata o papai Ai, ai, ai, ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, ai, ai, ai, ai Assim você mata o papai Ai, ai, ai, ai, ai Você tá cheio gostosa demais Fernando e Sorocaba, canta essa música comigo, vambora! Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, olha que sorriso lindo O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá dançar comigo agarradinho. Vem cá que você vai gostar. Ah, vai, isso assim, vem pra mim. Que delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai quero. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Ai, ai, ai, ai, ai. Você tá cheirosa de vai. Ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai, minha filha. Ai, ai, ai, ai, ai. Que boca gostosa, Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você mata o papai. Você tá cheirosa demais Assim você mata o papai Cristiano assim Araújo Fernando Sorocaba Cristiano Araújo Bom demais Rapaz, parabéns por esse show maravilhoso viu? Obrigado, cara Que coisa linda Ei, galera ali Obrigado, galera, valeu Goiás, valeu Goiânia Valeu, Fernando Sorocaba Que Deus continue te abençoando mais e mais Parabéns Amém, por essa cara, carreira obrigado. brilhante Você já é sucesso Brasil todo. É um menino de ouro, viu? Parabéns mesmo. Tá certo. Muito obrigado pelo carinho. Luciano. Obrigado de coração pela participação de vocês comigo. Obrigado viu? você Valeu. pelo convite, rapaz. Que isso, muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu demais, Fernando e Sorocaba. Uh! Coisa boa, gente.